Не те, щоб я не довіряв своїм співробітникам, проте люблю особисто зануритись в атмосферу, в якій жили люди, що ними я цікавлюсь. Ну і що це сприяє розвиткові ваших дедукцій? Іноді так. Лідія підвелася, щоб поміняти нам тарілки і принести десерт американське варення. І вперше за весь час поцікавилась у мене чи ми питимемо каву. Гадаю, кава натуральна? спитав Бертикс. «А все ж, тоді дві кави. Лідія сходила вниз, піднялася нагору і знову сіла за стіл біля батька. Я чув, як вона йому сказала ні. Можливо, і досі відмовлялась їсти. Покінчивши із десертом, Бертикс дістав люльку і заходився її натоптувати. А чи не міг і Марла закохатися в Лідію? Цього разу я і не намагався приховати хвилювання. Голос мій мене зрадив. Це питання, яке П'єр Бертрікс поставив мені так зненацька, справді крутилось у мене в голові, повертаючись щоразу, як я його відганяв, ніби настирливий привид із кошмару. Не думаю, відказав я. Бартікс змів зі столу крихти. От ну, зауважте, я не питаю, чи вона могла закохатись у нього. Якби про це запитали у мене, я відповів би, як і ви не думаю. Але нас не цікавлять її почуття. Нас цікавлять його почуття. Ну, я думав, ви не прихильник голих гіпотез озвався я. Говорите про почуття П'єра Маргла до Лідії, але ж він, можливо, ніколи її не бачив. Навпаки, дев'ять шансів з десяти за те, що він з нею зустрічався. План, який ми знайшли у Маргла, намальований його рукою, має точні вказівки, які незаперечно доводять, що він чудово знав топографію Тополевого острова. А хто кілька разів тут побував, чому ж тоді жоден з мешканців його не бачив? Бартікс знизав плечима. А звідки це нам відомо? Не забувайте, поліція знайшла видимі докази провини Маргла раніше, ніж його фото. Сусіди просто не знали, про кого йдеться адже і ви самі до сьогоднішнього ранку не бачили його обличчя. Ну так, це, це правда. А якщо Маргла так добре знав топливий острів, то як він міг не зустрітись із Лідією? Адже він наносив на план великі дерева, які могли правити йому за орієнтири. Приходив сюди дивитись на інших а не себе показувати. Не забудьте про розвідку за часів руху опору. Не забувайте також, який у нього проникливий погляд. Я майже переконаний, що Маргла бачив Лідію. І ви гадаєте, тільки не побачив, одразу покохав? Маргла, вихованець єзуїтів, ревний католик, чоловік який розлучився з дружиною через розбіжність поглядів, але не йшов на швидкий розрив громадянського шлюбу, а став на довгий шлях розлучення через папський трибунал, такий чоловік закохався у Лідію. Ну що ви? Це ж смішно. П'єр Бертрікс подивився мені у вічі. Вам зовсім не смішно. Навпаки. І ви про це добре знаєте і увесь час думаєте. А що тут дивного? Ви, пане Норею, оселяєтесь тут і майже відразу закохуєтесь у Лідію. Ні, дайте, дайте мені сказати. А чому цього не могло статись із П'єром Маргола? Він чоловік, і важко уявити, щоб у чоловіка з таким сильним характером була млява вдача. Шлюб його виявився невдалим. Релігійні принципи не дозволяли шукати розваг на стороні.